Mais uma do DJ Pedro. Se tiver bailão, nós parte. Eu ia lá no peão, no toque da nova Ducati. Sem cap a habilitação, se eu tô num baile, os canibais. Pega nada, não. A cunhada até já saber qual é sua missão. Se tiver bailão, nós parte. eu tô num baile, os canibais pega nada não. A cunhada até já sabe qual é sua missão. Ai, ai, ai, ai, olha a viatura. Com a mão direita ela me segura, e com a outra ela tapa pra que é fugar, é fugar. Olha a viatura, com a mão direita ela me segura, e com a outra ela tapa pra que é fugar, é fugar. Olha a viatura, com a mão direita ela me segura. Com a outra ela tá pra que fugar, é fugar. Tá estralando nos beck nas vielas. É o funk da quebrada, barulho na favela. Se tiver bailão, nós parte. Eu e ela no pinhão, no toque da nova Ducati. Sem cap é habilitação, se eu tô num baile, os canivetes. missão. Se tiver bailão, nós parte Eu e ela no pinhão, no toque da nova Ducati. Sem que habilitação, se eu tô num baile, os cana invade. Pega nada não, a cunhada até já saber qual é a sua missão. Ai, ai, ai, ai, olha a viatura. Com a mão direita ela me segura, e com a outra ela tapa pra quer é fugar, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura. Com ela tá pronta, quer fugar, é fuga Olha a viatura, com a mão direita ela me segura E quando ela tá pronta